50 languages. เจ็ดเยรหมายเลข เยนกลดิฉันนับนอนเยนก่เรนหนึ่ง สอง สามว ன รืு இரண்டு மூன்று ดิฉันนับถึงสาม நான் மூன்று வரை எண்ணுகிறேன் ดิฉันนับต่อไป நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன் สี่ ห้า หก நான்கு ஐந்து ஆறு เจ็ด เก้าเยดเย็ดวนบดดิฉันนับ นอนเย็นนุกิเรนคุณนับ นี่เย็นนุกิรอย เขานับ อวันเย็นนุกิรอน หนึ่งที่หนึ่ง ஒன்று ஒன்றாவது முதலாவது இரண்டு இரண்டாவது மூன்று மூன்றாவது நான்கு நான்காவது ஹா ห้าไอนด์ไอนดาวดหก ที่หกอาร์อาราวัดเจ็ด ที่เจ็ดเยร์เยราวดแปด ที่แปดเย็ดเย็ดดาวดเก้า ที่เก้า ஒன்பது ஒன்பதாவது